www.paltak.com Sova put vjernika your armies all your fighters all your tanks And all your soldiers Against the boy Holding a stone Standing there All alone In his eyes I see the sun Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama. A samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, Oni vas psuju svojim ostrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar put je, dobar put je. www.stazanislama.com i www.islam.com vam nudim islamske teme, informativni materijal, kubhana, video i audio, download, arhive, kuran i test, arhiva, tik, zanimljivosti vezane za sektanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. بذلة حتى غدا Zar treba da bude i kako smije da bude sljedbenika Mohameda ali sada to sram strah za sebe. Strah za ovu vjeru. Kako treba? Odakle ti to? Kakav je to tevhid? Kakav je to jekin kod tebe? Kakav je to vjera? Kakav je to din kod tebe kad tebe strah? Kakav je to akide kod tebe kad te strah? Bola, do te mjere je ljude strah da oni više neće da isto vidi da trebaju kamer da pozivaju Allah. Jer ovo je čovjek u stvari u posebe Kad oni nađe šta se su da te ljudi vide oni jedna, da kažu, ne on je dobar. On je odakav, pa svi su mi zadovoljni. Jedan je ovaj. Jedan si ti, jadan ti jedan. Ti si bijedni. Ti ne znaš šta je stvorno. Ti uopšte ne znaš šta je tebi, tebi ljudi. Šta ti islam ljudi. وصعوا ونا صعد المنع فسادعوا قد رفعنا على يهوى الرقي قد بنينا صرح نور المشرق سوف تبقى ثنون المارق ولنعليك علو البيرق قد رفعنا على يهوى الرقي قد بنينا صرح نور المشرق سوف تبقى ثنون المارق ولنعليك علو Oni misle da su uspjeli, ako iskrivi nisu, Allah ne uspjeli. Neće nikad uspjeli. Oni su izgubili sve. Izgubili su i ovaj onaj svijet. Kogod pokuša da iskrivi, ne zna dobro. Ne zna dobro da će mu Allah dat u njegove porodici, u njegovom komšiluku čovjeka koji će mu se suprostaviti da će stani vaši što nije tako. Stani vaši što nije tako. قد رفعنا علما يهوى الرقي قد بنينا صرح نور المشرقين سوف لن تبقى تنول المارقين ولنعليك علوا بيرقين قد رفعنا على من يهوى قد بنينا صرح نور المشرقين سوف لن تبقى تنول المارقين ولنعليك علوا بيرقي هندسي يا إسماعيل مستقلة فاعلمي Kad ti nešto kod Mohamedu Rasula fali, škripi, ukoliko je njeri škripi, ukoliko je mjeri, da ne radiš to, to je znak da kod la i la ila la si nešto zakazao. Nije ti Mohamed ali sada se sam naredio namaz, je li on naredio? Istraje mirac, Allah naredio namaz. Nije ti on naredio da postiš. Nije ti on naredio živaj. On je samo morao dostaviti ono što mu se objavljuje istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. ولنعليك علو البيرقي قد رفعنا على من يهوى الرقي بنينا صرح نور المشرق سوف لن تبقى تلون المارق ولنعليك علوا بيرقي قد رفعنا من يهوى الرقي قد بنينا صرح نور المشرق سوف لن تبقى تلون المارق ولنعليك علوا بيرقي اعملوا يعلو البناء kom sova put vjernika. Subhanahu wa ta'ala, hvala Allahu djela wa ala, na nijama su islam su bratva. Da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi braću koja su na večeras došla. Eh, ne radi iće drugog posljedna na Allah subhanahu wa ta'ala. Došla su da su zjaret ne zbog ikog dunjalu su hila, dunjalu su namjera žele, već isključivo Allaha djela wa ala radi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala, da ih nagradi onako kako to on zna. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da i vas isto tako nagradi što došli da se večera združimo ima Allaha djela wa ala. Ja sam znači da prepustim riječ našem bratu Izetu. Što vam izda sad nešto, možda ti je bolje skoro crma. Ajde, dobro, dobro. Nije, nije, ne zato. Ne, ti malo tamo. Dobro, Ajde, ne, ne, ne. Teta <laughs> me nekako potičaju na ludovnost. Pa. Se ne potiče na YouTube ako žena. Ha? الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Nakon zahvali Allahu Tebareke wa ta'ala i salavata na poslanika sallallahu alaihi wa sallam, draga moja braćo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Šej Idris, kako reče, druženje Allaha radi je nešto što jednom kad se okusi, više se ne ispušta ni jedan jedini moment. I kad čuješ da su negdje braća ili brat, a da ti propustiš takvu poslasticu koja nudi samo islam, da voliš brata samo Allah radi. I vjerujte, ja kad dođem kući, svi mi volimo i svoje poroce. Poroce ima, jel svoje mjesto u islamu. Ali kad god dođem kući, kad idem od svoje braće, onda uđem na vrata, to je moja porodica, to je jedna vrsta ljubavi. Međutim, osjećam odmah prazninu. Osjetim odmah prazninu, a to je da mi fali nešto. I vjerujte, a molim Allaha da me počasti time, da mi je najdraže u svom životu, prije svega kad radim za njegovu vjeru, a onda druženje sa svojom rećom. takav osjećaj sam doživio ovih desetak dana kako boraju na ovim prostorima. Bili smo gori po Srbiji, po Crnoj gori. Pa kad čovjek vidi ljude, primjer radi evo u Smederevu kad smo bili, kako su nas braća dočekala da ti tu ljubav koju Allah spusti na svoje robove, tačno osjetiš. Tačno osjetiš da te ljudi vole samo Allah radi, jer kako še kaže, evo mi se ovdje vidimo drugi, treći, četvrti, peti put, jel da? I opet ta veza stoji. I ona će biti sve dokad, dokad, dok neko od nas tu vezu ne prekine. A kako se prekida ta veza? Vidjet ćemo za malo pomoć. Ja sam, evo Allah je tako dao, nisam uopšte ni razmišljao da ću možda na ovu temu govoriti, ali tako se nekako uvući ova tema i tečno ovom, hvala Allahu što ću govoriti, možda neopšino, eto malo, govori o, to, o tome zašto pucaju veze među nama. Zašto pucaju, zašto se ljudi pitaju što nismo zajedno, zašto nisu svi zajedno, to može braća moja pitati samo ne znam se. Svatate. Zašto, kaže, nisu svi muslimani zajedno? Zašto nismo svi na jednom okupu? Nekom selam. A to je upravo dokaz ovog što, smo, što neće zgovorimo. Jest, zašto nismo zajedno? Odgovor je zato što nismo zajedno svi prema Allahom krenuli. Da smo krenuli prema Allahom, svi bili bi zajedno. Je tako? Allah je tako. I onda mnoge zavara, jel da? A mnogi ilažu. U kakvom si ti, kaže džematu? Ja sam u džematu Muhameda sallallahu alaihi sallam. Ja sam njegov džematu. Ja sam u džematu Ibrahima alaihi sallatu alaihi sallam. Musa alaihi sallam. U njihovom džematu. Pa makar i bio sam, ja sam u njihovom džematu. I kad god budeš tražio nešto mimo ovih džemata, Kako ćemo se onda voliti? Kako ćemo poželjati jedan drugog? Kako je to izvodivo? Zato što uzvišeni te bareke vata'ala spaja srca. Je tako? Jesu. A on će spojiti srca kad? Moje i tvoje. Samo kad budemo ušli u ova džemal. U džemal Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Onda su moje i tvoje srce odmah spojena. Jer kako ćeš u isto vrijeme voliti Omer ibn Hataba i da voliš Novotara. Kako je to izvodljivo? Da voliš mušika i Omera. I Ebu Bekra i mušika. Kako? Nemoguće. Kod nekog onda ljubav nije u redu. Gledajte. Allah te barake o tala. Nam u šehadetu samom govori. Pa ćemo vidjeti i kolika je veza nas sa poslanikom sallallahu alejhi ve a samim tim sa Allahom te bareke ve taala, a samim tim i onda ljubav isprem nas. U šehadetu kad učimo, kada čovjek hoće da primi islam, jel da? I on kažeš mu, ili mu neko kaže, nije bitno, trebaš izgovoriti šehadet. Da kažeš šta? La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. I čovjek kaže La ilaha illallah. Jel musliman? Jel musliman ili nije? Nije. A vidi šta je izgovorio. Vidi kako je, alek mu selam, pogledaj kako je teške riječi izgovorio. Ha? Kako je la ilaha illallah. A još nije musliman. Zbog čega? Kako to? Kako to? Zato što nije izgovorio šta i Muhammedu Rasulullah. I gledajte kako je neodvojiv dio sunnata Muhammed a.s. i ono sa čim on dolazi sa la ilaha illallah. Jedno bez drugog ne ide. Ali ko se Zbog čega, braćo? Zato što je Muhammedu Rasulullah praktična primjena dijelima i onim sa svim dolazi Allah poslanik sallallahu sallam la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah je praktična primjena la ilaha illallah kako onda čovjek koji kaže da vjeruje u Allaha a radi suprotno Muhammedu Rasulullah može reći da voli Allaha odmah pucaju srca muslimana od nas se više ne volimo. Jer ne možemo se voliti nazor, je tako? Šta je dokaz? Pa ne znamo se. Nismo se vidjeli. Vidimo se jednom, vidim brata u Beogradu, ide turba na glavi, dole mu, Allahu ekber, pa ti si keramet u ovom gradu. Od nas se volimo, prvi put se vidimo. Duše su nam krenule tamo gdje trebaju, na isto mjesto. I onda je uzvišeni spojio naša srca. Na čemu? Preko Muhammedu Rasulullah. Ajeti. Kaže Allah tebareke wa ta'ala فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون يتبعون هواهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين عليه السلام Allah te barek je otala, alaikum salam reću, upozorava ljude. Neodazivanje njegovom poslaniku je u stvari neodazivanje Allahu. Ovo nikako novotari ne mogu shvatiti. Ne samo novotari. Svi oni koji se oglušuju u stvari o naredbe Allaha te barek je ta'ala. Naš gospodar je, braćo, uslovio, uslovio šta? Poziv poslaniku, to je po, po, poziv čiji? Allahu te barek i ta'ala. Poslanik sa vesele ništa od sebe nije dostavio vjeri. Od njega daje, da on nešto izmislio ili odzio. Je tako? Ništa. Nije smjelo. Jer da je to uradio, bila bi mu presječena šta? Žila kucavica. On bi bio mrtav kako sad to? Allahu najdraže stvorenje. Melek mu dolazi, objava, ne smije ništa da doda, ni da oduzme, niti da ne dostavi. Ne samo gleda, nije samo da ne smije dodat ni oduzet, nego ne smije ništa ni prešutit, nego sve mora dostaviti. Sve Mohameda mora da padneš, da im pokažeš i da znaju, da imaju dokaz. Pa je Allah te bareke od neodazivanje poslaniku, šta? Ostavio kao neodazivanje njemu u stvari. E to je onaj šehadet La ilaha illa la Muhammedu Rasulullah. Gledajte kako je to klupna stvar. Da se ne odazoveš Allahovu poslaniku, sallallahu alaihi sallam, ti se u stvari ne odazivaš svome gospodaru. Nešto sa tvojim vjerovanjem nije u redu. Jer ti kad kažeš da vjeruješ da ti je Allah Bog sa svim njegovim uzvišenim imenima i savršenim svojstvima, samim tim tvoje potvrživanje u šehadetu Muhammedu Rasulullah mora pokazati kod tebe šta i u praksi da li si iskren. Koliko ti je krnjav ovaj drugi dio šehadeta, znaj zasigurno da ti kod prvog nešto nije u redu. Wallahi, kad ti nešto kod Muhammedu Rasulullah fali, škripi, ukoliko je mjeri škripi, ukoliko je mjeri, ta, ne radiš to, to je znak da kod la i la ila la si nešto zakazao. Nije ti Muhammed ali sila to sam naredio namaz, je li naredio? straj miraz, Allah naredio namaz. Nije ti on naredio da postiš. Nije ti on naredio džihad. On je samo morao dostaviti ono što mu se objavljuje. Aleikum salam. I gledajte. Uzvišeni u jednom ajetu nama objašnjava šta to znači neodazivanje njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni fa ime mjeste džibu kaže pa ako ti se neodazovu, Mohamede, ako ti se ne odazovu nakon poziva koji im dostavljaš. Svi oni koji se ne odazivaju Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, i kada budu pozvani da se odazovu njegovom pozivu, to je pozivu svoga gospodara, svi spadaju pod ovaj Oni koji se suprostavi. A sad ćemo vidjeti šta kaže naš gospodar, opet idemo kod la ilaha ilaha, onaj koji nas je stvorio, koji sve zna nama šta kaže u kakvom su stanju i ko su oni koji neće da se odazovu njegovu poslaniku. Kaže uzvišenje, kako smo rekli, fa in lam jeste džibunek, fa lam annama jeste bi'one evahum. Kaže, znaj, ako ti se ne odazovu, onda oni šta? Sigurno se povode i slijede svoje šta? Ehvahum. Strast. Gledajte kako je ovo jednostavno. Ko smije da kaže suprotno? Ko onda ima pravo i ko je toliko hrabar da pravda nešto što je dodao islamu time što je to dobro za nas? Kaže mu Allah koji ga je stvorio i nama imen i tebi kaže mu da je on sljedbenih strasti. Jer uzvišeni kaže, ako ti se ne da zovu, znaj onda sigurno se slijede šta? Slijede svoje strasti. I pogledajte da je to stvarno tako. O ne, pogledajte da je to stvarno tako, znači da mi to trebamo ustaneliti ili ne. Da mi vidimo to naš mozak može prihvatiti ili ne. Nemoj da lažemo sami sebe. Uzvišeni objavio lahku vjeru. Wallahi prelijepu vjeru. La yukellifu Allahu nafsan illa usaha. Nismo nikog opteretili preko njegovih mogućnosti. I onda stanje oni sredbenika strasti uzvišeni odna objašava nama. Kako? Kad si sljedbenih strasti kad odbijaš poziv Muhammeda sallallahu sallam? Ti si sljedbenih strasti. Pa ti izmisliš šta god hoćeš. Nazovi to tradicijom, običajem, ljepotom, ono što mi vidimo da je lijepo, ma nemoj. E jesi pametan. U Usavršena vjera, njoj ne treba ništa. Njoj ne treba ništa. I onaj ko ne zna zašto su muslimani nisu zajedno, što nismo, hajmo nazor biti zajedno, nikad se to neće desiti. Nikad se neće desiti da budemo nazor zajedno. Zašto? Zato što se ne volimo, zato što imamo nekakve druge interese. A da bi bili zajedno, moramo se voljeti žrtvovati jedan za drugog, paziti jedan na drugog, obilaziti jedan drugog. Kad će nam se to desiti? I kad ćemo brati plodove ovog tevhida i ovog islama, onda kad mi budemo sijali za ove plodove. <clears throat> onda ćemo brati plodove ljubavi koji će Allah spustiti među svoje robove. Da vole jedan drugog. Tako su se voljeli ashabi. Ovako je naučio Allah poslanik ali salatu wasalam. Koliko je važan ovaj segment bratstva u islamu govori činjenica da Allah poslanik sallallahu alaihi wasalam nije digao sablju dok nije vidio da su muslimani. Šta? Braćo. Dok nije vidio da dišu po jedan. Dok nije vidio da su spreman, da su spremni jedan za drugog da glavu da su se voljeli. Dok nije vidio žrtvu među njima. Najbolja generacija muslimana. Kontum hajre umeti pohriđat nas. Tako? Vi ste najbolji umet koji se ikad pojavio. Zbog čega su najbolji? Zbog čega su bili najbolji? Zato što su naređivali na dobro i odvraćali od zla. Šta će se desiti umetu kada ovo ne bude radio? kada ne bude naređivo na dobro i odraće od zla, da li će nositi kod sebe komponentu ako neko ovi je ne možemo biti kod sabi, ali da budemo ti, da uđemo u ovaj lanac i u ove džennetke samoposluge ovdje na dunjalku, jedna. Ako budemo šutili, ako budemo krili, kako očekujemo da budemo zajedno kad ja lažem, a ti govoriš istinu. Ja kažem ovako, ti kažeš onako. Pa se na kraju ispostavi da je samo ko da je Kur'an objavljen i sunet, da bi posticao na razlog, na razdor i na neslogu među muslimanima. A nije tako Allahami. Nije tako Allahami. I onda vidite kako se odvajaju ovi, od, alikum salam, odvajaju oni Svi bi nekako da vole Allahovog poslanika, ali da to, ta ljubav bude u kancelarijama, da to izražavanje ljubavi prema poslaniku, ali srlato sram, bude pomoću njihovih fetvi, da budu mirni, da i niko ne dira, da uživaju u svojim platama, da imaju pojest, popit, a sve, i što je najgore, čekaju da im kažu Evropljani, e, ti si dobar musliman. Vi ste pravi muslimani, mi smo vama zadovoljni. To je musliman u ime koga? U ime nevjednika. Hoćeš da zadobiješ ljubav Allahovu? Hoćeš da kažeš da slijediš poslanika? A štimaš se? Kad god izađeš na cestu da te ljudi vide oni, jel da? Da kažu, ne, ne, on je dobar. On je onakav kakvi smo mi zadovoljni. Jedan je ovaj musliman. Jedan si ti, jada i bjeda. Ti si bjednik. Ti ne znaš šta je ponos. Ti uopšte ne znaš šta je ovaj tebi, tebi nudi. Šta ti islam nudi. Zar treba da bude i kako smije da bude sljedbenika Mohameda ali i salatu wasalam strah za sebe. Strah za ovu vjeru. Kako treba? Odakle ti to? Kakav je to tevhid? Kakav je to jekin kod tebe? Kakav je to vjera? Selam. Kakav je to din kod tebe kad je tebe strah? Kakva je to akida kod tebe kad te je strah, bolan? Do te mjere je ljude strah da oni više neće da iko vidi da klanjaju, kamo li da pozivaju Allah? Je li ovaj čovjek ostvario kod sebe tevhid? Kako će ostvariti? imamo gospodara nebesa i zemlje. Vjerujemo u njega. Imamo svog gospodara, braćo. Imamo vjeru netaknutu. Gledajte, zar bi voljeli da ovama generacije govori kako ste vi ili ne govore ništa ovama, da ostanete iza njih, samo nijeli, ili da ljudi u globalu govore da ste prevaranti, da ste lažovi, da jedno govorite, drugo radite. Sa vama i sa nama ako budemo takvi, Allah neće čuvati u vjeru. Onda on mora šta? Reagovat, to jest, da ovo ovaj je drugi narod, a vas zamijeni. Jer mi ne volimo njega. Takvi ne vole njega. Ako njega ne voli, ne voli ni njega Allah. A da bi te Allah zavolio, moraš imati kod sebe osobine Muhammed Ali Salatu Wasalam. A ne ovoga pjevača ili ne znam koga. Alikum Salam. Ako hoćeš da te Allah zavoli, ovo moraš imat kod sebe. I gledajte, uzvišeni ode objašnjava nama stanje onih koji odbiju njegova poslanika, to je njegov poziv, da su to svetenici strasti. Zašto strasti? Pa ne odgovara njegovim strastima. Je li to vraća onda robovanje Allahu? Čiji si onda ti rob? Kad ti ne odgovara poslanik, čiji si ti rob bola? Ako si rob Allahu, pa čim dođe poslanik, ti onda prihvata. Zašto? Pa zato što si priznao Allaha kao jedno, jedino istinsko božanstvo kome se i bade čini. Koji zaslužuje da mu se i bade čini. Jer pokornost poslanika ali sve je u stvari robovanje kome? Allahu. Jer nije te poslanik pozivao da robuješ nekom drugom. Jel da? On je čist od teba. I ti nećeš da odbiješ robovanje Allahu. A to je poziv poslanika, ali se na to je sada. Recite la ilaha illa la Muhammedu Rasulullah. Govori Allah o poslanika, ali se na to je sada. Danas bi svi nekako da ga voli da imaju brade do pupka, tu su galavije sve, ali se štimaju kome? Vlastodršcima, ovima ili onima, da ne bi za njih nešto ružno rekli, kako bi dočekali svoj kraj života u luksuznim brodovima ili bazenima. Najbolje prilike za život je imao naš poslanik, ali i salatu vas Najbolje prilike za život sobica u kojoj je klanio je bila jedva tijesna da obavi namaz u njoj. Naš poslanik. Ali i salatu wasalam. I njegovi ashabi. Gladni. Žedni. Nikad ni jednog momenta nisu ni razmišljali o sebi. Nisu razmišljali o dunjavku nego osim o džennetu. Pa kad su počeli razmišljati o džennetu, kad su shvatili da je tamo njihov gospodar, da će ga vidjeti, da je tamo vječnost, onda su radili za njega. I završili sa svojim džahilijetom. I gledajte, uzvišeni opisuje kako smo rekli u ajetu, Fe ilnem jeste džibu kaže, zar je iko, ako ti se ne odazovu, Kaže, zna je da to rade samo zbog čega, zbog svojih strasti. I gledajte šta kaže višim dalje. A dalje kaže, iko gore je zalutao, teže, dublje od onoga koji slijedi šta? Stras svoj. Uzvišenje nam opisuje da čovjek, zar je kaže, iko gore za luto i pogledajte, braćo, kud i gdje zaglavi čovjek koji samo malo stvari koji što je od sunneta, ne dade mjesto koje mu pripada. Gledajte kako brzo završi. Pa danas je bio s puškom u džihadu, za par mjeseci ili godinu, on otišao na nekakve velike funkcije. Kaže da odakle ja, odakle ću dostavljati vjeru, Allahu. Zbog čega si otišao? i sigurnosti teuhida i robovanja Allahu. Jer to je sigurnost, to je najsigurnije, braćo. Tad si najsigurniji, što bi mi bosanci rekli, rahat. Jer je teuhid blagodat koju nosiš kao sigurnost kod sebe. Da si čvrst i postojan gospodar je s tobom. Pa kako onda možeš iz ove sigurnosti za koju moramo reći da, ona, da te uvid nudi, ti otići u nesigurne institucije da bi sebi obezbijedio sigurnost. Ovdje nešto neštima, jel da? Ovdje nešto smrdi. Iz sigurnosti koje? I daj male sratu ove sram, ide u vatru, jer on bio nesiguran. Nije Allaha mi. Hazbun Allahu, on ima vakil. <laughs> Dovoljan je meni Allah. Šta će mi koji si. Ne treba Nemam potrebe. Nemam potrebe. To je sigurnost. Musa ali se nam, se nam. Sigurnost. Nuh ali se nam, gradi novu lažu, sigurno je trebi, ne sekiraj se ništa. I koliko su oni bili, koliko je u stvari kod tebe ta sigurnost izražena i velika, koju dobijaš kao plod imana i teuhida, tako ćeš se ponašati ovdje na zemlji. Ako si nesiguran, Ušta? U Allahovu pomoć. Je tako? Nesiguran si ili il kod tebe ova akida nije proizvela tu sigurnost i tu ljepotu i blagodat islama, u toj mjeri ćeš ti biti nesiguran na zemljavku. I gledajte, onoliko koliko su ljudi nesigurni sa islamom i tauhidom, toliko lutaju i traže. U tolikoj mjeri traže sebi na drugoj strani šta? Sigurnost i onda luta. I od male sigurnosti koju je prouzrokovao neslijeđenim poslanika, ali se na to je selam, sam je kriv, on iz sigurnosti i savršenstva ove vjere lave te dare koje tala bježi u nesigurnost. I onda luta. Šta ćemo? Kućemo? Malo nas je. Kako ćemo? Nećemo moći. Što nećeš moći? Elej se Allahu bi kafi nabde. Kaže uzvišeni, a zar Allah nije dovoljno robu svome? <laughs> zar ti Allah nije dovoljno? <laughs> Šta ti je čovječe? Zar ti Allah nije dovoljno? Zar to nije najbolje utočište da jednog Allahovog groba ima li boljeg utočišta? Nema vallahi. Nema vallahi. I gledajte, sa ovim sunnetom. Mohamed a.s. Čovjek dobija sigurnost u tevhidu. Jer praktikovanje njegova sunneta i ono što činje dešo iz ljubavi prema Allahu te bareke wa ta'ala i prema poslaniku ali salatu wasalam će kod tebe proizvesti šta? Iman koji će donositi plodove na ovom dunjalu. A prvi plod nakon te upute jeste šta sigurnost. Da si siguran. Znaš na čemu si. Uzvišeni kaže Alladine amenu velem jelbisu imanahum bizumin ulajke lahumul amnu vahum muhtadun. Kaže Allah te barake o ta. Kaže Biće sigurni samo oni koji vjeruju osiguran. Samo oni koji vjeruju, kaže i vjerovanje svoje sa širkom ne miješaju, sa negoveštvom. Pa kaže uzvišeni, oni će biti na pravom putu. Gledajte, braćo. Biće sigurni samo oni koji vjeruju i ne miješaju to vjerovanje sa širkom. I kaže uzvišeni, oni su na pravom putu. Ovo na pravom putu, pravi put. Kad god se spominje u Kur'anu i Sunnetu, pravi put, to je Allahov put. Sa velikim slovom put, braću. Pravi put nije svakakav put. Nije put vrludanja i šaranja. Pravi put je sa velikim slovom, jer je to Allahov put, drugog nema. I gledajte kakva sigurnost dolazi. Kaže uzvišeni, bit će sigurni samo oni koji vjeruju. Ko kaže? Kaže naš gospodar. Pa je ko vjeruje, kako može biti nesiguran? I gledajte sad ovo. I koji svoje vjerovanje sa mnogoboštvom ne miješaju. Kako ti onda tražiš sigurnost u nekakvom drugom sistemu? Hoćeš da budeš siguran u nekakvom drugom sistemu, isli ti normalan? Ima li braćo takav ko sebe? Da li on uopšte Ima kod sebe plodove onog tevhida koje mu daje. Nema. Zašto? Pa nesiguran je. Vidiš da traži. Sad ću ovde, kad god, koliko god opasnosti vrijeme, on tako bježi. Kad bi mogao negdje da u zemlju uđe. Zato što je nesiguran. Zato što je nesiguran. Da mu je da živi. Nije njegov iman kod njega sjelo tamo gdje treba. Njegovo objeđenje svo se poljuljalo, pa ne zna kuće. E zato ljudi mimo Kur'ana i sunneta traže druge opcije. Jer su nesigurni. A dobili su tu nesigurnost zbog čega? Zbog neispravnog poimanja ili svatanja ili sprovedbe u djene la ilaha ila la Muhammedu Rasulullah. Jer kad skreneš sa Muhammedu Rasula, ti si već sljedbenik strasti. A Allah te neće pomoći na tome. Gledajte ovo, naš gospodar, kada radiš dobro, ono s čime on zadovoljan, on te još pomogne. Pošalje ti meleke, dole ljudi za tebe. A čim skreneš, opet te prepusti. Ne gurate uzvišeni. Ne valahi. Ti si sam izabro zlo. I sam se nosi sa njim. Kako ćeš onda izabirat zlo, traži zlo i reći da si sa njim siguran? A? Sa širkom i sa bacanjem cjelokupnog šerijata iza vrata ti uzimaš šta si nešto drugo i kažeš ja preko ovog hoću da dođem do sigurnosti. Čudna opcija. A uzvišeni kaže prije svega opisujete odma, bit će sigurni samo oni koji vjeruju. i svoje vjerovanje sa mnogoboštvom ne miješaju. I kaže Allah, te bar kitala dalje, kaže, oni će biti na pravom putu. E, ovo je veoma važno. Kaže, uzvišili na kraju ajeta, oni će biti na pravom putu. Ko će to biti na pravom putu? Pa oni koji vjeruju i ne miješaju to ni sa Oni su na pravom putu. Jel sve to te Oni, uzvišeni zato kaže na kraju ajeta, oni će, kaže, biti, to jest, oni će biti, jest, na pravom putu. Koji? Pa ovi, koji su, kaže, šta? Koji će biti sigurni i koji vjeruju i ne mješaju to ni sa čim. Oni su na pravom putu. I vi vidite, robove milostivog, kada je siguran. Kad ga Allah učusti. Zašto? Pa zato što će ga uzvišeni pomoć na tom te vidi učvrstit će ga, nadanit će ga kako da se čuva džennema. Zavoli njegovog poslanika, a čim zavoli Muhammedu Resula, to je znak sigurno da on voli ilah, ilah, ilah. Za sigurno, nema druge. Žedan je Bog i poslao nam poslanika. Tu nema igre. Ovo nije ni šaja, ni priča. U ovome treba da se priča za 26 sata. Da ljudi zavole Allaha svog da zavoli svog gospodara, kad poneš na seždu, da znaš kome si pao na seždu. I da to nisi ne rušiš, Boga. Da to dobro čuvaš, da kod sebe njeguješ. Jer se Ibrahim, ali i salatu veselam, dovama štitio, gospodaru moj, zaštiti mene i sinove moje, da ti šest ne urani. Ibrahim, ali i salatu veselam, Allahov prijatelj, dovi za ovakvu veliku stvar, zaštiti me gospodaru moj. On dobi da se zaštiti, da ga Allah zaštiti, vjerovjesnik, Allahov prijatelj. A ljudi danas ulaze u ova mjesta. Šta će onda oni dobiti? Kako da dobi? Kako? Da uđem svjesno tamo gdje je širk i kufr i kažem gospodaru moj, zaštiti me da ne učinim. Pa sam se lažiš, bolam. Ti ušao i širk. Smiješ se dobiti ovu dobu. Hajde, dobije. Da li je nego se pokajao došao u sebi? Zaštiti me gospodaru da ne učinim širk. A ti ušao sam. Ti čitaš njegov šerijat. Kažeš, pa vam ja nešto napišem jednu knjigu i preko nje ćete vi doći do šerijata. I kakav problem? I vi ćete da uspijeva, tako govori. Jer mi kaže, ne možemo. Teško je, vidite kakva su vremena. Jer ovaj čovjek vraća siguran. Jel sigurno ova čovjek? Koji luta. Šta onda kod njega nije u redu? <laughs> nije u redu, ok, ide. Zato uzvišeni kaže, kada dine amenu, velem jel bi su, kaže, bit će sigurni samo oni koji vjeruju. Jer akida kod tebe proizvodi sigurnost. Pa kažu, svi su se digli protiv vas, da vas ubiju, da vas, što ima veze? Nema veze, ja što zavod svog gospodara, da i se u Terezovi. Šta će sad? zamoli Allah da je pošalje, da i ukoči sve. <laughs> da i okrene naopako. Da im pošalje poplav, vjetar, skakavce, šta me briga. Gospodar će poslati vojsku. Samo ga zamoli. I sam ja šta izgubio? Allah je ovo je lakše. Pa ubit ćete. Pa šta, pa šta kad me ubiju? Jesam ne opet siguran? Jesam siguran? Jesam opet. Opet, si, opet ti si bio sebe moje smrti, ja osiguran. Kako? Ja odmah ugledao mjesto u džernetu. Još si me skratio ovog belaja ovdje teorom se podsjetiš, vidiš, to je tevhid. To je iman. I to je sigurno braće. Da nisi niči rob. Da nisa čim ne miješaš taj šehadet i da samo robuješ Allahu uzvišenom. Allaha mi, Allaha mi, braćo, ovo su plodovi za koje treba da dajemo svoju glavu. Ovo su plodovi zbog koji su ljudi na Bedru ubijali svoje očeve. Ovo su plodovi zbog koji su ljudi na Bedru ubijali svoje sinove. Jer nije više smjelo ništa da se prepreći i ispreći između njih i njihovog gospodara. I sve što je nalazilo, oni su sklanjali. Prva generacija muslimana. kako sam rekao, ne daj Bože, da po mnogima, a na njih Allah neće li ostaviti spomenuti. Kaže, ovi su sačuvali din ovim prostorima, na vidite kako Allah ne da. Koga mi spominjemo? Ima Buhari, ima Muslim, je tako, je Hanife, ima Malik, Šafi, Ibn Tenje, Ibn Kajim, sve ljudine. Kad novotarima spomeneš, še je sve Ibn Tenje gotovo su kući odmah. Nemo, ja, nema bih sa mene ga spominjati, kaže. Pa šta, tako su Arabi u Angel govorili. Kaže, ti samo znaš za Kur'an i Hadis, ništa drugo. Pa šta, Šta ćeš da ti govorim? Ha? Samo Kur'an i hadisu, pa to. To je vjera. La ilaha ila la Muhammedu Rasulullah. A na one bandite se, Allah ne ostavlja pomena. Zašto, braćo? Pa vrlo jednostavno. Uzvišeni neće dozvoliti nikome da petlja sa njegovom vjerom, neće ga prije svega pomoći, neće mu dozvoliti. On može širiti, pričati, kupiti dokaze protiv sebe, Ali Allah te bareke wa ta'ala, ali kusam, je obećao, to znamo da će se sačuvat Kur'an. On nad njim bdi, je tako? Jest. E, na nama je da izaberemo, hoćemo li mi da budemo u tom lancu čuvanja tog Kur'ana ili nećemo. Eto, braćo. Na nama je da izaberemo, hoćemo li mi biti ti koji će biti zapisani kod gospodara Tebare Keotala kao čuvari Kur'ana i sunneta. U tom lancu čuvanja. A on gdje nad njim? Ako ne budemo htjeli, znajte sigurno Allaha mi, Allaha mi jednog jedinog. On će dovesti nove čuvare. I kad vi poslijete peke, jer on hoće da pokaže da on jedan, da je samo jedan Bog, da je samo jedna vjera ispravna. I zato će upućivati robove. I kad nećeš ti, kad raskineš ugovor, ne daj Bože sa Allahom, on onda raskine ugovor s tobom i sklopi s drugim. I onda dođu drugi. I tako uzvišeni iz generacije u generaciju, umet po umet, vin jedan po jedan, upućuje ljude koji čuvaju njegovu knjigu. Ne daju skriviti. A svi oni koji pokušavaju, pa i Allah, ukažem pokušavaju, jer džeba pokušavaju. Oni misle da su uspjeli, ako iskrivi nisu, Allaha mi uspjeli neće nikad uspjeti. Oni su izgubili sve. Izgubili su i ovaj onaj svijet. Kogod pokuša da iskrivi, ne zna dobro, ne zna dobro da će mu Allah dat u njegovoj porodici, u njegovom komšiluku, čovjeka koji će mu se suprostaviti i reće, stani lažiš, nije tako. Stani lažiš, nije tako. I će se pojaviti oni što će govoriti ko židovi. Nama nije grijeh što učinimo nepismeni, jel da? mi nepismeni volimo da radimo šta hoćemo. Ne, ne, ne. Koga Allah uputi, taj je upućeni. Ne može ga niko u zabludu odvesti. A koga ostavi u zabludu, ne može ga niko uputi. I da bi brali, braćo moja, plodove ovog imana, to možemo, ili da bi se voljeli, ili da osjetimo slasti badeta, da osjetimo da nam Allah te bar tala prima dove, to možemo samo sljedeći njegova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, nikako drugčije. Nikako drugčije. Uz ispravno vjerovanje. Allah koji je prepozna čovjeka koji slijedi Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, to je čovjeka koji ispravno kaže la ilaha ilaha, to je veoma lako prepoznati. Ti ga ubijaš, on se smije. Ti ga gledaš, on se smije i belje. Njemu dobro. Ti ne možeš mu ništa. Šta kada je šim sam jebim šta je mogu mu neprijatelj? E ovo je onaj. Ovo je od onih koji su sigurni u vjerovanju. Šta mi kaže mogu moji neprijatelji? I često čujete kako ljudi, u stvari sad u zadnje vrijeme redko ćete ući da neko kaže šta mi mogu moji neprijatelji? Ne, ne, nego, ne, ne, sad govori šta ja mogu sa svojim neprijateljima u raz zajedno da da me ne diraju. Znači, kako si komšija? O, milutine, se vas pavo. Dobro, dobro, dobro. I onda ona filozofija dobro susjedski odnosi. A šta sam ti ja onda? Ha? Ja izgovaram šehadet i klanjam i postim i borim se i radimo i sve. A meni nikako. Meni nikako neće da se nasmiješ. Onda sam ti ja terorista, fundamentalista. Pa normalno kad nismo iste akide. Vehabija. Vehabija. Jezakla her. Jeste. Zato vraćam. Dok živimo na ovoj zemlji, dok le god nas uzvišeni ne bude poslo melika smrti da uzme, na nama je da molimo Allaha da nas uputi. Pa Allah je vraćan. Bez njega ne možemo ništa. A gledajte koga mi imamo kod sebe. Kad kažem kod sebe, nadam se da me razumijete što govorim. Naš gospodar je Allah vladar svega što vidimo i što ne vidimo. Sunca, mjeseca, životinja, ljudi, sve stvorio. Sve. I ljudi se šta? Ljudi se ohole. Ugledaju mnoštvo ljudi. Neku noć sam navodio jedan primjer. Kada pojašavam ljudima kako ljudi strahuju kad ugledaju, na primjer, evo, neki dan smo bili u Beogradu. Sami kufr. Milioni ljudi tu su zgrade, to sve. Ja kažem ovo, brate, vidiš ti ovo ljudi što ima ovdje. Kaže ja. ja li ti ili da je Allah sve ovo stvorio? Jest, dobro. A vi sad nešto šta ćete reći? I da Allah može sve ovo, kad, da uradi šta hoće, ne može niko ništa. I gledaj sad, sve ovo ljudi što vidiš u Beogradu, može da stane možda u jednu litarsku flašu, mislim na spermatozoide, jel da? Sve u litarsku flašu, vidi možda i manje, puno sam rekao, jel da? Ono, puno, možda u dva deca, čitav Beograd, u dva deca je bio obraćan. U dva deca spermatozoida, sad Beograd je bio. Je tako? Koji je stvorio? Pa što se ti onda bojiš njih? Uzvišeni stvorio, Ej, stvorio nas, i ti se prepo milion, dva miliona ljudi, a gledaj gdje su bili, vidi, u dva deca bili. Zašto ne razmišljaš o svom gospodaru? Ko će i kaže stvorit? <laughs> Kad vas pobijemo, stvorit će vas on ponovo. Zašto je namišljava? Budale jedne. To je naš gospodar. Da razmišljamo o svom gospodaru. Da molimo da nas pomogne i nadane. Da razmišljamo o njegovim ajetima, braćom. Kad vidiš jedan ajet, stani. Nemoj hipsat Kur'an na pamet, a ne znaš ko ti je gospodar. Stani kod jednog ajeta Kad uzvišeni kaže kul huvallahu ehad, reći on je jedan. Šta to kaže moj gospodar? Pa ćeš vidjeti kad ustaneš i pogledaš, sve svjedoči da on samo jedan Allah otvar. Gledaj planet, mjesec, zvijezde, sunce, sve svjedoči da je Allah jedan. Ta jedan poslo poslanika. Obaveza ti je da tražiš ko je moj poslanik. Šta je radio? I ne ne nemojte zanemariti najmanju stvar. Misli da ona beznačajna. Nema u šerijatu beznačajna. Nema vallaha. I ne trebamo se, i ne smije, i ne zna svaki od nas, kad god se u srcu pojavi strah, strah od ljudi, ti ćeš njima i pobjeći. Zapamti šta sam ti rekao. Kada, te, kada se u tom srcu pojavi strah, ti ćeš bježati onome od koga te strah. Wallahi. I gledajte danas ljude. Vi ćete ovaj poziva u SDA, onaj poziva ovde. Vi ćete otprilike šta je tog čovjeka strah. I koga ga je strah? Tu i bježi. Zašto? Pa on je daja njihov. Tu i poziva. A onaj ko poziva Allah, njega nije strah njega nije strah. Ne može ga biti strah. Zašto? Pa on poziva vladaru svi stranki, svi novotara, svi ljudi, život životi, svega. On poziva njemu. I kome onda najbolje bježati? Kad te strah. Allah. Gospodar moj, tražim utočište kod tebe. Zaštiti me. Nadahni me kako ću naći puteve koji tebi vode dobimo ovu Allahu, braćo moja. Onda će nam uzvišeni spustiti smirenost na naša srca. Vjera će nam postati. Elem ne šrahleke sadrak. Zar nismo, kaže, prsta tva prosta mi učinili. Allahu akvar. Sad se imaš spasit. Usavršena vjera. Samo mi daju pustvo. Samo pitaš koje pustvo bije. Jer uputa, nije uputa samo riječ, braćo. Uputi nas na put. I onda ti kaže, uputa, up. Pa hodaj, Priđe nam je ići uputa, čita da, reći ti ljudi, okay, nisi upućen, ti si budala. Kako uputa? Uputa! Zalike il kitabu la rejbe fi hudallil mutaki. Ova knjiga na nju nema sumnje. Ona je upustva kome? Ko se Allah boji? Onima koji se Allah, evo ti strah. Evo ti onaj strah koga nema. Onaj ko se samo Allah boji. Nima će ona i biti vraća uputa. Ako se samo Allaha boji, samo će njegove upute tražiti. Uzviše bi to zabranio, neću. Pa ti onda dođu i kažu, jes to tako, ali reci, neću. I gotovo. Jer je ova uputa. I nema druge upute mimo nje. Ako je nešto uputa, znači da će sebevom traženja te upute i slijedjenjem te upute dobiti uput od koga? Od vlasnika te upute. A on je Allah. I blago onda tebi nemaš te gobu kovi. Svaki 15 dana samo traži imao propis za ovo, imao nešto ovde, da, ne, da ovo, da ovo, da ovo, ne imamo. Mi nemamo s tim te gobe, inšalvo. Mi nemamo braćo, niti smijemo imati. Jedini pravi put je zalike il kitabu la ribe fi. Kaže uzvišenje u drugom ajetu, in hadel Kur'ane jehdi. <laughs> Vidio ovo kaže Allah se varke od tala, inne hadel Kur'ane jehdi, ovaj Kur'an vodi kut, jedinom ispravnom putu, jedinom uputi. Kako može da još nešto biti? Drugo, sredstvo da se dođe do upute. Ti, ti normalan. Uzvišeni kaže, inne hadel Kur'ane jehdi, ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. I putu, i uputi, i snazi imanu sigurnosti. Nema drugu. I kogod bude tražio uputu mimo ove upute, upute našeg gospodara, izgubit će i uputu. Samim tim i uputu da hoda po zemlji i ima će izgubiti. Umjesto magistralama će krenuti kroz vodu s kolima. Zalutaće. Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Zato uzvišeni kaže Hudelin mutakin. Ona je upustva kojima? Onima koji se Allaha Ako se Allah boji, na njemu će se morati vidjeti pragom te upute. I on će težiti tu uputu. Zašto? Pa uzvišeni kaže, udali mu takvi. Oni se boje, za njih je to šta? Zalikar kitabu, naraj da si. To za njih je knjiga. Kaže, šta, nema, ja ne sumnjam u nju. Onaj ko sumnja, on će tražiti braću uputu na drugom mjestu. Svaki onaj koji sumnja, da je mogu sekundicu jednu teško njemu. Nećemo govoriti. Dalje ali mu se teško, koji sumnja, a Allah zna naša srca, braćo. Zna Allah da li mi sumnjamo, da li se pretvaramo, da li lažemo. On će nas razotkriti. Našu sumnju će šta? Uzvišeni pokazat preko naših djela. I sigurnosti upute Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegova sunneta i ove prelijete u savršene vjere, mi ćemo otići u sigurnost ljudsku, tražimo kod njih da nas zaštiti, da nas niko ne dira. Da ti Petar dozvoli da pozivaš, a? To je, to su šeitanske obmane. Nikad se neće prestati boriti protiv vas, sve dok se odbrate od vaše vjere. Ako budu mogli. Ja, braću, ne bi dalje toliko, nadam se, uz Allahovu pomoć, da sam koliko toliko pokušao i mogu ostaviti utiska da se koristim ovim, Allaha molim da mi primi ono što sam pogodio, to je od njega te barak, evo tala, što sam promašio, to je od mene. Meni je, <clears throat> braću moja, posebno drago što ovaj, što i kad govorim, jel da, evo, noće se tu še bilbani, meni je drago da su tu ljudi, ovaj, od znanja, jel da, meni to dobro dođe kao i kontrola, onda dobro mi dođe da i odmaljam svoje znanje i dobro mi dođe da primim kritike, svatate, ovaj, i hvala Allah, to sam u zadnje vrijeme nešto, nije nešto, primijetio sam da me Allah počastio time da kad god govorim, kraj mene uvijek sjedi neko ko je ovaj, normalno, hajde da kažem, ne da kažem, kažem moj ši. Neko, znači, ovo je I zahvaljujem Allahu na tome. Zbog čega? Jer svako sebi izabere od koga će uzimati znanje. Svako sebi izabere. Mene Allah te dar tela doveo ovde, alhamdulillah, da ja polažem samo mrvicu nešto od onog što sam naučio od onih svojih ljudi. Hajde da kažem, ljudi, neću reći ljudi, ljudi može biti svako svoji šehova. I hvala Allahu na tome, zato sam posebno, posebno zahvalan Allahu te bar tela što Pa ovo ne znači da ja sutra mogu izaći reći, a ja sam položio. Ne, <laughs> nadam se da me razumijete što govorim. Nego hvala Allahu, hvala Allahu, koji daje da se stvari odvijaju ovako. I vallahi, braćo, <clears throat> kako sam rekao na početku, druženje sa vama. I kada me neko pozove da dođem svoje braći, ne mogu vam objasniti. Ne mogu, teško mi da kažem ne mogu doći. Ima posla i po ima, evo sad se razvila dava po Srbiji, Smederevo, Novi Sad, Zemun, Beograd. Valahi, valahi, <clears throat> Allah nešto hoće. Braćo moja, na nama je samo da se trudimo, da radimo. Nemojte samo bespotrebno raspravljati. Vjerujte, i sami smo znali upasti to. Niko te to neće odati, samo imaš te gobu. Hajmo učiti svoju vjeru, hajmo raditi za svoju vjeru, hajmo druge pozivati i saburat na tome. A rasprave, onaj kaže, ja sam omen, slušaj, mi više, aleikum selam, mi više ne raspravljamo, mi znamo na čemu smo, mi smo mi papagaji, subhanala. Hoćeš li ili nećeš, to što ti ne možeš prepoznat pravu skupinu, ili sunet Mohameda, ali sada to je slavno, nisam ti ja kriv. Ako misliš da sam ja na zavodu, nije problem, čekaj sudi dan, idi svoje kući, hajde. Jel se reći idemo, idi, nije tebi obaveza da moraš biti s ili mi s tobom. Šta ti je? Idi kud hoćeš. Izaberi kud hoćeš. Ovdje na Dunjavku jesmo za to. Nema druge opcije. Izaberi sebi džemat. Jer ovaj Dunjavuk na njemu jesmo stvoreni radi toga. Samo da izabereš sebi opciju koju ćeš poneti gdje? Na sudnji dan. Ovdje izaberaš. Niko te neće pristupiti. Uzmi i ponesi. Šta poneseš to ćeš naći sasvim dan? Kako ćeš naći u knjigama? U listovima koji ništa neće izostaviti. Ništa. Ništa, braćo moja. I gledajte. Kako onda čovjek može reći za sebe da iskren? Kada trojica sa kojima je, ovo nije desio, ja sam završio, ali eto, halalte mi, je, brzo ću završiti. Kada Allah te bar kada trojicom, šta? Biće baće rođe jehenovsku vatru. Trojica koji su braćo imali dijela kod sebe, to je hafiz Kur'ana, to je ko drugi čovjek koji je dijelio na lavom putu i mu džahid, mu džahid, za koga su ljudi rekli na dnjavku da je šehid. Oni su braće u džehennemu. Imali djela. Imali su djela v Allahi, ali pogreša nije. I ja vas pitam, i sebe, i odgovoronima, neka mi odgovore, kako je onda čovjek iskren, a nema djela. Kako možeš reći za čovjeka koji ne hranja, da je iskren, a nema djela. A ova trojica ide u džehennem, imali djela, neće bili iskreni. Šta je teži? Pa teži je postići iskrenost. Ako je to toliko teško, a je, da budeš iskren, sad svi samim tim ćeš raditi što više dijela, ne bi li negdje se omato, ili kažem omato, da ti je ovaj kaboli makar onu jednu srždu. Jer iskreni će raditi maksimalno da bi mu djela bila primljena. Da negdje zaradi, ovdje nagrada, ovdje sva, ovdje djela, ovdje ovdje, ovdje ono, ovdje ono, zbog čega? Zato što je iskren. A on kaže, on je iskren. Gdje je bio na sebe, on ne klanja on. On samo vjerom vam dođe. On tebi iskren. Jesi ti normalan? Ova trojica u džuhennem idu imali djela. Radi neiskrenosti? Pa šta onda, šta onda govori? Kako je teško postiniti iskrenost? Ove djela imali idu u džuhennem. Lagali. Kako je teško postiniti iskrenost? A ova je toliko teško postigo iskrenost i došao na to da ređu da on še ne mora klanjati. Ja sam iskren i gotovo završena misija. Ja sam već u džennetu. Ne vidite, vi mene, samo vidite siluetu, to nisam ja. Ja sam samo malo po zemlji. Braćo moja. Allah, molim da nas učusti da nam podari iskrenost. Molim Allah, te bare, kao trava. Da proširi naše znanje. Da nas nadane kako ćemo se džehennema sačuvati. Molim Allah, uzvišenog. Da nas nadane domama muslimana jedni za drugim. Molim Allah te bareke od tala da nas pomogne da budemo daje pozivaču njegovu te bareke od tala vjeru. Molim Allah uđešenom za vas polje uprzenu pomogne da vas učusti, da vam podari ono što je za vas najbolje i na ovom i na ovom svijetu. Molim Allah te bareke od tala da nam podari iskrenost i čvrstinu ka uzdizanju njegove te bareke od tala riječi. Allah molim da oprosti imen i vama, molim Allah da vas pomogne u vašem radu za islam, u vašim imjećima, u vašim ženama, u vašoj djeci. Allah, molim, da ne ostavi nikog sa ovog tijela, a da mu grije ne oprosti. Allah, molim, da nas sastavi zajedno sa džemata Muhammeda, sallallahu alaihi sallam, Omerom, Ebu Bekrom, Osmanom, da nas proživi zajedno sa šehidima, iskrenim i vjerovjesnicima.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 Kur'an i tes, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.bomba.com Soba put vjernika.